вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у Напэўна, трэба было зрабіць апошнюю сёлета вострую браму сапраўды навагодняй вясёлай і бестурботнай, але яшчэ больш хацелася зрабіць яе карыснай. Рэч у тым, што па выніках 2003 году засталіся неадказаныя пытанні, перацягваць якія ў новы год усё адно што пакідаць недаробленую працу. Словом, давайте вызвалім сабе прастору для разумення таго, што будзе адбывацца заўтра. Неадказаныя пытанні датычаць найперш галоўных падзеяў нашага грамадскага жыцця. Да прыкладу, як ставіцца да стварэння новай дзяржаўнай ідэалогіі і ці павінна беларуская інтэлігенцыя браць у гэтай справе ўдзел. Альбо чаму ўсё ж быў ліквідаваны беларускі ліцэй? Прычынаў за апошнія месяцы называлася мноства, але мусіла ж быць нейкая адна вызначальная. Ці яшчэ, чым выкліканае такое непашанотнае стаўленне кіраўніцтва краіны да Васіля быкова нават пасля ягонай смерці. Усе гэтыя пытанні так ці інакш зводзяцца да аднаго, ці павінны мы, грамадзяне Беларусі, ставіцца да цяперашняй улады як да сваёй. Калі так, да якой ступені, калі не, дык што рабіць, каб гэтую ўладу змяніць словом каб знайсці адказ які б сапраўды задаволіў ды супакоіў душу я звярнуўся да чалавека якога слухачы радыё свабода часцяком называлі чалавекам 2003 году а менавіта да уладдзіа коласа дырэктара беларускага ліцэю паводле прафесіі кінарэжысэра а цяпер яшчэ і заўважнага грамадскага дзеяча пачалі мы гутарку з падвядзення вынікаў мінулага году год быў надзвычай насычаны падзеямі такі год з найбольш такой нейкай інтэнсіўнай і густой драматургіяй пашаўся ён са станоўшых падзей адбыўся усе беларускі сход інтэлігенцыі у сакавіку з гледзяшча амаль гадавой даўнасці маё першае правакацыйнае пытанне навошта быў патрэбны той сход і ці мае або ці мусіць ён мець нейкі працяг это безумоўна мела сэнс таму што інтэлігенцыя не маўшала паціснуўшы хвост а выказалася па ўсіх пазіцыях хаця б гэтым гэты сход вядомы і застанецца ў гісторыі а нейкі працяг безумоўна будзе таму што зараз існуе рада інтэлігенцыі шмат хто з дэлегатаў схода яны таксама жадаюць працягваць і магчыма гэта прывядзе да стварэння трывалай сеткі клубаў інтэлігенцыі гэта будзе яшчэ адна пазіцыйная сетка это проста магчымасць людзям э, збірацца разам абменьвацца думкамі на жыццё на людзях грамадскае жыццё нам трэба мець магчымасць контактаў мы неяк прызвычаіліся да таго што нас заўсёды заганяюць на нейкія сходы а ва ўсім свеце гэта і ёсць э, прыкмета цывілізаванасці калі людзі збіраюцца разам дзеля таго каб проста абмяняцца думкамі і гэтага нам не хапае у вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама владимир кола скажа пра інтэлектуальныя вынікі году мінулага і пра тое чаго варта чакаць і што рабіць у новым 2004 годзе у Вернемся да храналогіі году. Адбыўся сход інтэлігенцыі, а далей гэтая добрая станоўшая падзея выклікала падзею сумную, негатыўную вось гэтую нараду кіруючых работнікаў семінар гэты пастаянны на якім александр лукашенко выступіў з гэтай сваёй сумна вядомай прамовай пра ідэалогію мы гэта расцэньваем як адказ на нашу рэзалюцыю якую мы накіравалі у тым ліку яму вось гэтая занепакоенасць тым што душы інтэлігенцыі адыходзіць некуды не туды і выклікана вось гэтая прамовай актывізацыя гэтай так званай ідэалагічнай дзейнасці у А ці можа ў незалежнай краіне беларусі быць нейкая іншая ідэалогія апроч беларускай можа оказывается то есть тое что нам навязваюць цяпер грамадства ўсяму гэта антыбеларуская ідэалогія таму што яна імперская калі паглядзець на сутнасць таго што прапануецца і што ўжо ўзята на ўзбраення гэтымі палітрукамі які беспрацоўныя былі да нядаўнага часу сутнасць гэта Беларусь пераймае ў ролю лідара у захаванні каштоўнасцяў так званай усходнеславянскай цывілізацыі пашырэнні развіцці іх і навязыванні іх на ўсё іх постсавецкай прасторы У прынцыпе гэта абсалютна штушная і мёртвая ідэя і калі яна навязваецца грамадству і грамадства прымушаюць жыць гэтай ідэяй значыць гэтае грамадства зноў скіроўваюць на дасягненне нейкіх абсалютна марных мэтаў зноў у сэнсе як за савецкім часам але ж час змяніўся з іншага боку беларусь ніколі ў сваёй гісторыі не была месіянскай краінай не несла свету ані ідэяў камунізму ані ідэяў усходнеславянскай цывілізацыі таму усе пералічаныя ідэі могуць успрымацца толькі як фантомы прыведы Кожны чалавек скажа, што зрабіць з яго агітатара за гэтыя ідэі нерэальна. У тым ты і справа, што гэта нерэальна. Тым не менш гэта дае магчымасць па-першае, трымаць у лейцах грамадства. А па-другое заігрываць з вось гэтым элементам электаральным і ў рассіі і не толькі ў рассіі, якія маюць настальгію па савецкіх часах і прагнуць нейкага рэваншу. А ўявім сабе такую сітуацыю у тыя фантомныя формы, якія толькі формы, бо за імі нічога няма, прасочваюцца здаровыя элементы ідэалогіі беларускай. Любі сваё. Магчыма, каб інтэлігенцыя прапаноўвала свой змест, юбілей паэта адзначыць старажытны герб, зацвердзіць мясціну памятную ўшанаваць, Дык на фоне гэтага нармальнага зместу тое фантомнае шалупінне проста перастала б існаваць. Паколькі вось гэтая з'ява, якая зараз называецца дзяржаўнай ідэалогіяй, ёсць з'ява ўжо ад пачатку хворая, Яна не можа выздаравіць. Тое, пра што ты кажаш, гэта ёсць нармальнае шанаванне сваіх культурных традыцый. А зараз это ўсё разбураецца, гэта ўсё перавёртваецца, гэта ўсё ідзе ў кантэксце падвоенай маралі у прынцыпе у савецкім саюзе у кожнай рэспубліцы таксама захоўваўся так званый нацыянальны каларыт на ўзроўню лапцей рушнікоў фальклорных калектываў і гэта ўсё не перашкаджала праводзіць імперскую палітыку вынішэнне нацыянальных моў і нацыянальных культур Таму гібрыд нацыянальнага з імперскім наканаваны на няўдачу на пастаўлю пытанне інакш дадзена зялёнае святло для фармавання дзяржаўнай ідэалогіі. Створаны штат ідэолягаў вылучаныя сродкі. Чаму б гэта ўсё не напоўніць нармальным зместам? Не дадуць, таму што я думаю, не толькі ў Беларусі гэтая ідэалогія лепіцца і э, тыя, хто яе заказывае, яны гэта не дазволяць. Не дзеля гэтага гэта ўсе марнуюцца сродкі. Тут пахне нейкім проста сапраўды эксперыментам па адбудаванні вось такой мадэлі і праз'я яе аб вяртанні былых тэрыторый усё тая ж імперская палітыка москвы у пэўным сэнсе так а з мінскага боку ідзе таксама гульня тому что гэтая гульня прыносіць вельмі і вельмі канкрэтныя дывідэнты льготныя кошты, крэдыты, якія падтрымліваюць гэтую нежыццяздольную эканоміку і прадухіляюць сацыяльны выбух. Значыць, інтэлігенцыя не мусіць браць ніякага ўдзелу ў стварэнні дзяржаўнай ідэалогіі, да чаго заклікае ўлада. Нема такіх заклікаў, па-першае. Па-другое, ніхто не запрашаў інтэлігенцыю. Павесілі кавалак салат, абяцанні пэўнай халявы, як заўсёды, для тых, хто захоча прадасца і хто захоча спяваць фальшывым голасам гэтыя фальшывыя песні але мы грамадзяне незалежнай беларусі мусім прызнаць патрэбнасць дзяржаўнай ідэалогіі ўзяць удзел у яе стварэнні бо так па ўсім свеце Урэшце што б мы не казалі пра палітычныя гульні а ўлада ў нас не расійская ці там польская ці нямецкая не акупацыйная а свая беларуская і можа быць толькі ад нас і залежыць якая ў нас будзе дзяржаўная ідэалогія яна аднолькавая кожнай краіне дзяржава павінна гарантаваць грамадзяніну рэалізацыю яго законных правоў Вось і ўсё. І ў плане выхавання дзяцей, і ў плане захавання культурных традыцый, захавання мовы, нацыі карэннай і ў магчымасці думаць свабодна, мець свой погляд на любую з'яву і мець магчымасць гэты погляд адстойваць і мець магчымасць адстойваць свае правы. Вось гэта і ёсць дзяржаўная ідэалогія ў кожнай краіне. А ў нас гэта ўсё перавёртваецца, як это ўсё было перавернута ў гэтай сталінскай імперыі. Дзяржава навязывае свае погляды, а дакладней не дзяржава, а канкрэтны чалавек, які выкарыстоўвае гэтую дзяржаву дзеля сваіх інтарэсаў. І які падпарадкаваў сабе ўсіх менавіта карыстаючыся вось гэтым стэрэатыпам у свядомасці номенклатуры. Трэба прагінацца і тады цябе не адціснуць ад карыта. вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама владимир кола скажа пра інтэлектуальныя вынікі году мінулага і пра тое чаго варта чакаць і што рабіць у новым 2004 годзе пяройдзем да наступнай падзеі гэта ліцэй у чаму быў зачынены ліцэй. Навошта зачыняць жывую школу, якая мае добрыя адукацыйныя паказчыкі, сама зачыняцца не хоча. Патрэбны будынак, дык урэшце можна яе перасунуць з цэнтру сталіцы на перыферыю. Не падабаецца стыль выкладання, але чым болей стыляў, тым лепш для сістэмы адукацыі. Пра тое, што ліцэй рыхтуе апазіцыянераў, не хачу нават і казаць, бо добра ведаю, што гэта няпраўда не ідуць выпускнікі ліцэю шыхтамі ў БNF ці АГП. Дык чаму зачынілі ліцэй, што стала апошняй кропляй? Не я прымаў гэтае рашэнне, Сергей, <laughs> разумееш, таму мне адказваць за таго, хто прымаў гэтае рашэнне і не хацелася б і калупацца ў ягоных там думках і матывах і гэтак далей. Яны здзейснілі злашынства, здзейснілі учынак, за які яны назаўсёды застануцца ў гісторыі беларусі я б так сказаў прычына ясная что наш ліцэй і вось гэтая дзяржаўная ідэалогія абсалютна несумяшальныя рэчы а той чалавек які прымаў рашэнне закрыць ліцэй а гэта мабыць той самай што і ідэалогію ўводзіць чаму ён цярпеў існаванне ліцэю на працягу столькіх гадоў Ну я не думаю что гэта было з ініцыятывы гэта чалавека якога мы маем на увазе все ж такі ініцыятыва пайшла ад новых кадраў якія з'явіліся ў міністэрстве адукацыі фарына такі прыйшоў казімир намеснік міністра прыйшоў брыгадзін міністр жук александр яшчэ один намеснік да ўжо сышоў там надолго не затрымліваецца але тэндэнцыя такая что на месца людзей у якіх ёсць нейкія маральныя катэгорыі нейкія прынцыпы якія яны хоць і хаваюць часам і здаюць але ёсць прыйшлі людзі у якіх просто гэта атрафіравана яны га готовы на все у што яны і прадэманстравалі брыгадзін ну, як бачым ён сышоў у адстаўку і дарэчы ён не падпісаў загад аб ліквідацыі ліцэя ён яго не падпісаў падпісаў александр жук калега так сказаць з якім разам мы пачыналі ён ствараў ліцэй бДУ а я беларускі гуманітарны ліцэй хадзілі разам па кабінетах і ён падпісаў гэты загад рука не дрогнула Хаця папярэднікі яго казалі што ні за што нашымі руками ліцэй знішаны не будзе я маю на ўвазе і стражава і дыляна намесніка міністра Яны на гэта не пайшлі. І быў Пашкевіш тады намеснікам главы адміністрацыі. Падгайны быў, дарэчы, таксама перад Пашкевішам. З гэтымі людзьмі можна было размаўляць. Нават за металіным можна было пра нешта размаўляць і спрачацца. А калі прыйшоў просто выканавец, просто чалавек, які адпрацоўвае заробак і за гэта гатовы на ўсё. Тут ужо рабіць нешта цяжка. Тым больш, калі аргумент адразу высоўваецца самы пераканаўшы, это амон. Васіль быкаў ці не самы паважаны ў свеце беларускі чалавек. І нават пасля ягонай смерці Александр Лукашенко ўмудраецца яго зневажаць. Як гэта растлумачыць? Лукашенко ўвогуле гэта яскравы прыклад таго, што савецкая школа можа зрабіць чалавекам. А гэта і падвоеная мараль і стаўленне да любой асобы і да любой падзеі менавіта такое, якое задаецца, генеральнай лініяй партыі там ураду ці каго яшчэ хто стаіць на шале ўсяго грамадства то есть няма уласных перакананняў няма уласнай пазіцыі а ёсць тое што зададзена зверху які ўжо верху лукашэнкі ён і задае гэта тыя хто супраць нас тыя хто нас крытыкуюць яны трактуюцца негатыўна са знакам мінус і з усімі наступствамі гэта цкаванне гэта пераслед а аўтарытэтаў няма любога можна скруціць у баране рог кінуць у турму ці ў прынцыпе ліквідаваць але быкаў клясык вядомы ў свеце пісьменнік са школьнай праграмы ці мала клясікаў забаранялі ці выкідывалі са школьнай праграмы а потым зноў вярталі у залежнасці ад генеральнай лініі у нас яшчэ гэты працэс не так далёка зайшоў у сэнсе яго можа там не стаць можа не стаць вельмі проста Ну я думаю, што да гэтага не дойдзе, але калі можна сказаць, што я паважаю гітлера і заставацца на пасадзе кіраўніка дзяржавы, то все магчыма. Вы слухаеце радыёвабода. У перадачы вострая брама Уладзімир Кола скажа пра інтэлектуальныя вынікі году мінулага і пра тое, чаго варта чакаць і што рабіць у новым 2004 годзе. Цяпер перавядзем погляд з году мінулага на год наступны. Што там будзе ў 2004? Наступны год вельмі важны таксама для нашага грамадства, лёсавызначальнай у пэўным сэнсе. І нас чакаюць вельмі зноў жа цяжкія выпрабаванні, але мэты і перспектывы і шансы таксама вельмі вельмі значныя і важныя і вартыя намаганняў і ахвяраў. Я маю на ўвазе выбары, якія на вялікі жаль шмат кім ужо праіграныя. То есть шмат хто спрабуе ўпэўніць сябе пераканаць сябе ў тым, што шансаў няма. Я лішу, што мы павінны ўсё зрабіць дзеля таго, каб не дазволіць зноў сябе ашукаць, не дазволіць зноў вось гэта махлярства, якое ўжо рыхтуецца і пра якое ўжо адкрытым тэкстам проста кажуць тыя, хто збіраюцца разыгрываць гэтыя выбары. Зрабіць усё, каб яны адбыліся сумленна гэта галоўная падзея якая будзе адбывацца ў наступным годзе і мы ўсе павінны да яе рыхтавацца праявіць гонар і годнасць і перамагчы другі момант это канчаецца законны легітымны тэрмін знаходжання ва ўладзе чалавека па імені александр рыгоровович лукашенко по канстытуцыі адна асобам не можа знаходзіцца на пасадзе прэзідэнта больш чым 10 год і трэба з гэтым нехта рабіць Але гэты парламент не мае рэальныя улады. І калі нават адбудуцца больш-менш сумленныя выбары, зараз жа пачнецца супрацьстаянне прэзідэнта і парламента, які паўторыць лёс вярхоўнага савету 13 склікання. Калі новы нацыянальны сход не будзе паслухмяны, Лукашенко яго распусціць. Безумоўна, жыццё будзе непростае у гэтага парламента, як і у спадара Лукашэнкі тым не менш мы вымушаныя ісці на ўсё на гэта калі мы хочам вырашаць усё цывілізаваным законным шляхам і спіс кандыдатаў і кампрамісы паміж партыямі і гэтая кааліцыя гэта не галоўная галоўная мэта спачатку змагання за тое каб працэдура выбараў адпавядала хаця б існуюшаму заканадаўству каб у камісіях быў парадак каб назіральнікі мелі магчымасць бачыць тое што робіцца ну і гэтак далей вось это самае галоўнае ёсць такая думка што паколькі за 10 гадоў лукашенко ўсю палітычную сістэму ў беларусі перарабіў под аднаго чалавека под сябе дык калі ён сыдзе ў любой форме пачнецца хаос усе партыі вертыкальнікі сілавікі усе кінуцца рэалізоўваць сваё ўяўленне пра тое якой мусіць быць Беларусь а яшчэ і будуць высвятляць дачыненні і для таго каб з гэтага выйсці трэба не сто палітычных волек а сур'ёзная палітычная воля а такой волі няма безумоўна это вельмі складанае пытанне але гэтай сітуацыі ёсць і пэўныя перавагі пэўныя прывабныя моманты у вось гэтая цэнтралізацыя ўлады якая адбылася канцэнтрацыя ўлады прынцыпе не трэба здаваць на першым этапе дэмакратызацыі грамадства якая павінна э, распачацца ўсё ж такі рана ці позна а трэба выкарыстаць вось гэтую звыкласць да дысцыпліны да падпарадкавання якая зараз прысутнічае ў наменклатуры якая і ў народзе ёсць каб гэтыя працэсы адбываліся без нейкіх эксцэсаў без нейкіх выбухаў галоўнае пабудаваць шлях паступовых рэформаў і паступова калі народ будзе засваивать метады дэмакратычнага самакіравання аддаваць часткамі гэтую ўладу народу прадстаўнікам э, самакіравання Перамога адбудзецца толькі тады, калі удасся аб'яднаць, злушыць вось гэтую пакуль, разрозненную нашу апозіцыю калі пэўныя людзі якія ўзначальваюць все гэтыя палітычныя партыі і рухі і арганізацыі дамовяцца дзеля таго каб каардынаваць сваю дзейнасць прынцыпе все судоўна разумеюць што трэба рабіць і вось гэтае пакуль разыходжання вось гэтыя ўсе канфлікты яны адбываюцца па пэўных другасных прычынах калі мы здолеем гэта адкінуць і сабрацца разам все атрымаецца. А чаго б хацелася ў наступным годзе? Хацелася б спакойнага жыцця добрага. Хацелася б, каб э, вось гэтая справа ліцэй, дзеці перадусім захавалі гэтую магчымасць быць разам, вучыцца ў сваіх настаўнікаў, каб э, выпускнікі атрымалі добрыя перспектывы ў жыцці каб гэтая справа працягвалася і пашыралася і ўсё будзем дзеля гэтага рабіць і хацелася б каб лісей стаў зноў легітымным будзем працаваць над тым каб яго зарэгістраваць толькі тады мы зможам набіраць туды дзяцей А калі не ўдасся ці будзе набор скажем так калі прыйдуць до нас дзеці то канешне мы іх не прагонім бо афіцыйна аб'яўляць пра набор мы не маем права таму што афіцыйна нас не існуе але калі нехта захоча вучыцца ў нашых настаўнікаў у нас будзем ім дапамагаць ну і напрыканцы колькі словаў для беларускага народу з нагоды новага году хочацца пажадаць беларускаму народу шчасце якога ён варты і самае галоўнае разуменне таго што гэта шчасце проста ну трэба браць а не шакаць калі нехта яго дасць.